alhamdulillahi rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Prošli puta govorili smo o posebnim dijelima kojima bi se trebao vjernik i vjernica isto tako pozabaviti, jer su to dijela od posebne težine važnosti sutra na njegovoj njenoj vagi na sudnjem danu. Ta dijela će biti teška na vagi vjernika na sudnjem danu. Ispomenuo sam otprilike 14 glavnih dijela, a među njima još ostalih dijela. Pa na prvom mjestu spomenuo sam iskrenost u riječima i dijelima. A čovjek mora biti iskren u svojim riječima i dijelima. To je dakle posebno dijelo koje je teško i od njega i druga dijela će biti teška. Zbog njega, ukoliko čovjek učini neko drugo dijelo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, i drugo to dijelo će biti teško, ogromno. Ispominjali smo primjer jedan dirhem pretekao je hiljadu dirhema. Pitao je shabi, kako, zar je moguće da jedan bude vredniji od hiljadu? Pa kaže, može, čovjek je imao samo dva dirhema. To je bio njegov imetak cijeli. Pa ga je dao, jedan dirhem je dao, raspolovio svoj imetak, dao radi Allah. A Ovaj drugi je usputno dao, imao mnoštvo imetka, pa je dao hiljadu. Pa je njegov jedan pretekao hiljadu. <clears throat> pa smo spomenuli primjer namaza. Hadis u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam čovjekov dobrovoljni namaz kojeg obavi na mjestu gdje ga niko ne vidi vrednije od tog istog njegovog dobrovoljnog namaza na mjestu gdje ga drugi vidi 25 puta zašto zato što čovjek kada ga niko ne vidi on čini ibadet čini samo radi Allaha ne radi koga drugog nema potrebe da se nekom dodvorava da ga neko vidi nikoga ne vidi I druge primjere smo spomnjali. Dakle, iskrenost u riječima i dijelima. Zatim, na drugom mjestu spomenuli smo lijepo ponašanje, jer je jasno došlo u hadisu, ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Zatim, na trećem mjestu, čini mi se da sam spomenuo savlađivanje sržbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je došlo u hadisu, nema gorčijeg dijela za kojeg će čovjek biti više nagrađen od savlađivanja sržbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim na četvrtom mjestu spomenuo sam praćenje dženaze muslimana i klanjanje dženaze muslimanu i njegov ispraćaj do mjesta gdje će biti ukopan. Došlo je u hadisu ko bude klanjao dženazu i pratio je do mjesta kabura, dakle gdje će biti ukopan sve dok se u potpunosti ne završi s njim, imaće nagradu dva, dva kirata. Kada su pitali šta je to kirat, kolika je to mjera, rekao je Allahov poslanika alihi salatu salam koliko je brdo uhud. Kirat je koliko je brdo uhud. Pa onaj koji klanja dženazu umrlom, i još ga isprati do kabura i u potpunosti sačeka dok se sa njim ne završi, ne zagrne, vratit se kući sa nagradom koliko je dva brda uhud. Rekli smo 8 km dug, km 48 metara visok uhud. Sa tako dvije velike nagrade se vrati. I mi smo malo maltene skoro u prilici svaki dan da dođemo svom nagradom kući. Zatim na petom mjestu spomenuo sam klanjanje noćnog namaza. Došlo je u hadisu ko prouči deset ajeta. Učenjaci komentatori hadisa kažu na noćnom namazu bit će mu upisana nagrada kintara, a ona je bolja od dunjaluka i svega što je na njemu. Kintar, ko dakle klanja noćni namaz samo sa deset ajeta, to mu je bolje od dunjaluka i svega što se nalazi na njemu. Pa smo kao šesto dijelo spominjali brojna dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Nekada čovjek nije u prilici da klanja noćni namaz ali može da čini i druga djela, prije ili kasnije, pa da ima nagradu noćnog namaza. Pa smo spomenuli 11 dijela. Spomenuli smo 10-11 dijela. Ko klanja jaciju, namazu džematu i sabah namazu džematu, bit će mu upisano kao da je cijelu noć proveo u, u noćnom namazu. Ko klanja četiri sunneta prije podnevskog farda, ima nagradu noćnog namaza. Ko klanja teravih namaza imamom, hajta i on sarif, sve dok ima ne završi u potpunosti, ne odi ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć noći namaz. Zatim došlo u hadisu da mi ima ibn Amsa Darije, ko prouči noću stotinu ajta iz Allahove knjige, bit će mu upisana vrijednost noćnog namaza. Zatim u hadisu je došlo ko prouči zadnja dva ajta sura El Bekare, Amenor Rasul, la yukellifullahu nefsen la usaha, to mu je dovoljno. Pa je došlo u komentaru, Hafiz ibn Hajar kaže, to mu je dovoljno umjesto noćnog namaza. To će mu zamijeniti noćni namaz. Na šestom mjestu kao dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo lijepo ponašanje, jer je došlo u hadisu da čovjek, da vjernik sa svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene onoga koji stalno posti danju i onoga koji stalno klanja, klanja noću. I onoga koji stalno klanja noću. Pa smo rekli, kako kažu učenjaci, kada se spomene post i namaz u hadisu, zajedno misli se na dobrovoljni post tokom dana i dobrovoljni namaz, odnosno mislim namaz tokom noći. <clears throat> kao sedmo dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo ispunjavanje potrebe udovice i siromaha, jer je došlo u hadisu Ebu Horeire kod Buharije kod muslima, da je rekao Allahov poslanik Alihi Salocam, ko ispuni potrebu udovice i siromaha, on je poput borca na Allahom put, kaže Ebu Horeire, i mislim da još dodao, i poput onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti. Stalno klanja noću, stalno posti dan. Zatim kao osmo dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo pridržavanje adaba, lijepog ponašanja prilikom odlaska na džumu, do mjesta gdje će se klanjati džuma i prilikom slušanja hutbe, jer je došlo u hadisu koga mnogi bilježe, četverica, dakle, Abu Dawud, Tirmizine, Sa ibn Mađe, ima Mahmed ibn Hiban i mnogi drugi, da je rekao Allah, poslanik alihi salatu sam, ko se na dan džume okupa, porani i okupa, i porani do mesčida, ide pješke, a ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu, i pomno sluša njegovu hutbu. Ne razmišlja ni o čemu drugom, niti progovara, bit mu za svaki njegov korak upisana godina dana posta i godina dana namaza. Godina dana dobrovoljnog posta i godina dana noćnog namaza. Za svaki korak. Ko na dan džume se okupa i porani do džamije, ide u pješke, a ne sa prevoznim sredstvom i približi se mjestu gdje će stojati imam i držati hudbu i pomno ga sluša, piše mu se za svaki njegov korak godina dana posta i godina dana noćnog namaza, za svaki korak. Kao deveto dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, spomenuli smo bdijenje na Allahom putu, stražarenje na Allahom putu, jer je došlo u hadisu ko samo jedan dan, jednu noć provede u straži na Allahom putu, na straži na Allahom putu, to mu je bolje od mjesec dana dobrovoljnog posta, mjesec dana dobrovoljnog noćnog namaza. I kao deseto dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza, rekli smo da čovjek čvrsto naumi da će ustati i klanjati noćni namaz. Jer je došlo u hadisu, ko naumi, čvrsto naumi da će ustati klanjati noći namaz, pa ga oči svladaju, bit će mu upisano ono što je naumio. A san će mu biti sadaka od njegova gospodara. I kao 11. jeli, da podučite druge svemu ovome. Jer je došlo u hadisu, ko ukaže na dobro, poput je onoga koji radi to dobro. Pa kada ukažujete drugima na ova dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza, imat ćete dakle i vi ta dijela, odnosno vrijednost noćnog namaza. To je dakle onih šest glavnih dijela. <clears throat> Zatim kao sedmo dijelo koje će biti posebno teško na vagi vjernika jeste mnogobrojno učenje Kur'ana. Mnogobrojno učenje Kur'ana. I poznati su nam brojni hadisi i slušamo ih često, ali dakle rijetko učimo Kur'an. Pa je došlo u hadisu da će čovjek za svaki proučeni harf dobiti deset cevapa. Pa kaže poslanik alihi salatu sam ja ne kažem da je alif la mim jedan harf, već je alif harf, lam harf, mim harf. Alif la mim je tri harfa, odnosno 30 dobrih dijela. Pa čovjek prouči fatihu 150 harfova, 1500 dijela. Prouči, ne znam, stranicu Kur'ana, kažu prosječno 1800 harfova da ima na stranici Kur'ana. To je 18.000 dijela. Dok proučiš stranicu, ko uči tečno, ko uči brže, može da je prouči za par minuta, 3-4 minuta, 18.000 salapa. Zato je zasigurno učenje Kur'ana jedno od posebnih dijela koja će biti teška na vagi vjernika na sudnjem danu. Ispominjali smo određene primjere Abdullah ibn Masuda za kojeg je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam da će njegove noge biti teže od brda Uhud, njegove noge koje su išle u potragu za znanjem iz Allahove knjige Kur'an i Kerim. Zatim na osmom mjestu spomenuli smo, hm, sjećali se iko? Spomenuli smo sadaku, udjeljivanje, na Allahom putu, udjeljivanje, pomaganje. I spomnjali određene jeli, hadise jeli, koji govore, govore o tome. Zatim na devetom mjestu spomenuli smo dijela koja imaju vrijednost sadake. Kao što smo na šestom mjestu dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza, ovdje na devetom mjestu dijela koja imaju vrijednost sadake. Pa smo spomenuli lijepu pozajnicu da pozajmiš svome bratu dva puta. Ko pozajmi kako je došlo u hadisu dva puta, bit će mu upisano kao da je dao sadaku. Pozajmi. Zatim kao drugo dijelo koje ima vrijedno sadake spomenuli smo odgoda, vraćanja duga. Pa je došlo u hadisu ko odgodi prezaduženo vrijeme, rok vraćanja duga, komu odgodi za svaki odgođeni dan, piše mu se kao da je udjelio sadaku. Za svaki odgođeni dan. Pa oni imućni mogu da dadnu i da odgađaju, da odgađaju. Taj novac je opet na kraju dobiti, ali za svaki odgođeni dan ima sadaku zabilježeno. <clears throat> na desetom mjestu posebno smo spomenuli, jer je u hadisu posebno spomenuto izdržavanje svoje porodice, udjeljivanje imetka na svoju porodicu. Pa vam je poznat hadis od četiri dinara, za koja kaže Allahov poslanik alihi salam da je najvrijedniji od ta četiri dinara onaj koji se potroši na svoju porodicu kao 11. dijelo spomenuli smo provođenje noći kadra, lejletul kadru i badetu. Jer je i došlo u kuranskom ajtu, lejletul kadri hajrum min alfišah. Noć kadra je bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Ali kad je bolja? Samo kada je provedemo i badetu. Ako je prespavamo, ona je za nas koji svaka druga noć. Na 12. mjestu spomenuli smo spominjanje, veličanje, zikr Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominjali određene zikrove, za koje stoji potvrda u hadisu da će biti posebno vrednovani kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kelimetani habibetani ila rahman, hafifetani ala lisan, tekiletani fil mizan. Dvije riječi koje su drage milostivom, lahke za izgovoriti, ali teške na mizanu, na, vi, na vagi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa Zatim kod imama muslima, najbolje riječi koje najbolje riječi nakon Kur'ana, a nalaze se u Kur'anu. Najbolje riječi koje, dakle, nisu Kur'an, ali se nalaze u, pojedinačno mogu se naći u Kur'anu, jesu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Zatim poznati hadis Džuvairije, kada ju je Allah, poslanik alihi salacom, nakon što je vidio da dugo, dugo, dugo, nakon sabaha zikri, rekao joj je da proučiš ovu dovu, koju ću ti sada reći tri puta, to bi bilo bolje od svog tog zikra kojeg si zikrla, svo to vrijeme subhanallahi wa bihamdihi, adada halqihi, wa rida nefsihi, wa zainata arshihi, wa midada kelimati. Jel, o tome smo govorili Na 13. mjestu spomenuli smo strpljenje. Suri Zumer, innama juffa sabiruna ađurahum bi gajri hisab. Samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. I drugi šerijetski tekst to je spomenjali i na 14. mjestu usput spomenuli, dakle, dijela koje Allah subhanahu wa ta'la voli. Svako dijelo koje Allah subhanahu wa voli, ili dijelo koje je najbolje kod Allaha. Poznat su vam brojni hadisi da su dolazili ljudi pitali Allahov poslanika alihi salacom koje je dijelo najbolje, koje je dijelo Allahu najdraže, pa bi odgovarao. Pa ukoliko se pozabavimo tim hadisima, naći ćemo brojna dijela. u Allaha, u poslanika, ispravno obavljen hađ, održavanje rodbinskih veza, upotpunjavanje safa i mnoga druga, mnoga druga dijela koja su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraža. Međutim, vjerniku ne treba da bude cilj samog omilanje dobrih dijela, da čini dobra dijela. I na drugoj strani mora se sačuvati loših dijela. Nije dakle nam cilj samo da činimo dobra dijela i sa dobrim dijelima da činimo i loša dijela. Ne. Već kao što nastojimo da činimo dobra dijela što je god moguće više, na drugoj strani moramo se sustegnuti što je god više moguće grijeha. Što je god moguće više grijeha. Pa je Ajša radijallahu ta'ala naša majka vjernika, majka vjernika rekla, nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala sa boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjim danu sa boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Prošli puta smo spomenuli riječi Ebu Jubal Ansari radijallahu ta'ala, koji kaže čovjek učini dobro dijelo i ponada se njemu, gotovo, spasio se, uspio, ne vodeći računa o lošim dijelima. Pa kada dođe na sudnji dan, loša dijela grijesi ga obkruže i unište. Zato je Huzeyfa radijallahu talan rekao, drugi su pitali Allahov poslanika alihi salatu samo dobru, ja sam ga pitao zlu, bojeći se da me ono ne snađe. Pa zato i mi trebamo se podučavati posebno vrijednim dijelima i pozabaviti se njima. Kako bismo se pozabavili njima, na drugoj strani moramo se upoznati sa lošim dijelima, sa grijesima koji nam poništavaju dobra dijela. U dobrom ili možda u potpunosti. I, dakle, moramo se upoznati sa tim grijesima, lošim dijelima, kako smo bili, što dalje. Kako bismo ona dobra dijela za kojima težimo sutra našli na svoje vagi. A ne, dakle, čineći grijehe, čineći loša dijela, poništili ih i sutra ništa od njih ne vidjeli. A takvih grijeha je mnogo. Takvih grijeha je mnogo. I imamo danas mnogo, mnogo muslimana koji se trude da skupe što je god moguće više dobrih dijela, na kraju Na večer sve to ponište. Sve ponište. Bankroti. Gubitnici. Mogu da imaju, imaju, međutim ne vode računa o jeziku, ne vode računa o ovom ili onome, pa sve to dakle izgubi. Kao što je poznato nam iza kaida klasifikacija grijeha. Dakle, postoje mali grijesi, postoje veliki grijesi, postoje upropaštavajući grijesi. <clears throat> mali grijesi, to što se zovu malim grijesima, to ne znači da ih treba smatrati ništa. Nije omalovažavati ih i slično. Jedni se zovu mali gresi, drugi veliki, treći upropaštavajući da se napravi klasifikacija među njima. To ne znači da treba bilo koji grijeh omalovažavati, smatati ništa. I naši prethodnici su govorili, ako je grijeh i mali, to isto mali, nemoj gledati u veličinu grijeha, već gledaju veličinu onoga prema kome griješiš. Ne gledaju veličinu grijeha, je li grijeh veliki ili mali, šta fali, hajde mali. Ne, već gledaju veličinu onoga prema kome griješiš. Prema Allahu subhanahu wa ta'ala griješiš, gledaju njegovu veličinu. A dobro nam je poznato, bilo je ovdje govora o tome, u brojnim hadisima se spominje da nas Allahu poslanik alihi salatu sam upozorava na mali grijehe. Zašto? Zato što uglavnom ljudi ne vode račun o njima. Ajde Allah će oprostiti. Allah je milosti. Ajde učinit ću neko dobro djelo pa će ga ona pobrisati. Nije problem. Ono će pobrisati. I Allah će ako Bog da oprosti. Međutim, kad ćeš ti stati sa tim malim grijesima? A poznato je, je, jeli, islamski učenjaci su rekli da onaj koji ustrajava u malim grijesima, tada oni prerastaju velike grijehe. Tada ne može dobro djelo da ga pobriše. Tada treba da se čovjek pokaje zato i da se ostavi tog djela. Jeli? Pa je došlo u hadisu Ajše radijallahu talanha da je njoj najbogobojaznijoj i najučenijoj ženi nakon Allahovog poslanika alihi salasam, da je njoj rekao Allahov poslanik sallallahu alihi salam dobro se čuvaj malih grijeha. Jer je doista Allah zadužio posebnog meleka za male grijehe. Poseban melek piše male grijehe. Pa kažu komentatori, kada je Allah zadužio posebnog meleka za male grijehe, onda ne treba se s tim izigravati. Kada je neko posebno zadužen za to, to ukazuje dakle na njegovu ozbiljnost. Ne na, kako bi rekao, da je to nešto malo, da je to nešto krupno i tekako, da je to nešto bitno. Zatim došao je primjer, malih grijeha. Pa kaže Allahov poslanik alihi salacom, dobro se čuvajte malih grijeha, jer su doista primjer malih grijeha, mali grije su poput ljudi koji putuju, zatim sjednu da odmore. Pa jedan od njih donese jednu grančicu, drugi donese drugu grančicu, treći donese treći grančicu, sve dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i spreme sebi hranu. E tako isto i mi. Jedan mali grijeh šta fali, drugi mali, treći, peti, deseti, stoti, sve dok se ne nakupe nad nama i zapale nas, unište nas. Zato dakle, iako se zovu malim grijesima, ne smatraju se uopće dakle, tako malim da ih treba jelini podaštavati i omalovažavati. <clears throat> Zatim veliki grijesi. <clears throat> veliki grijesi jesu grijesi Ha, će li neko reći definicija velikih grijeha? Je? Što je velikih grijeha? veliki grijeh svaki grijeh kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala ili njegov poslanik nazvao velikim, ogromnim, teškim grijehom. Naćete znači, u hadisima doista od najvećih grijeha. Doista od najvećih grijeha. Zatim za koji Allah subhanahu wa ta'ala prijeti na dunjalku kaznom, odmazdom. Ili prijeti na ahiretu kaznom u džahennemu <clears throat> ili u berzehu. Ili prijeti proklestvom Allah proklinje onoga koji čini taj grih. Taj grih onda veliki. Ili se Allah srdi na njega, na njegovog počinioca. Ili se Allahov poslanika alihi salocom odreće počinioca tog griha. Ni od nas, onaj ko nas vara. Nije od nas, lej se minna, meno zašena lej se minna. Ko nas vara, nije od nas. Varanje veliki grih. Ni od nas onaj koji podigne oružje na svoga brata. Podizanje oružja na svoga brata je veliki grih. Men radi bi an sunneti fe lejse minni, ko nije zadovoljan mojim sunnetom, taj nije od mene. Okretanje od sunneta je opasan, teža grije i slično. Dakle, kako kaže imam Kurtubi, Ahavzi ibn Hađar i mnogi drugi, kažu da je to najbolja definicija. Dakle, veliki grijeh jeste svaki onaj grijeh kojeg je Allah nazvao teškim, velikim grijehom ili njegovog poslanika, alihi salavcam, onaj grijeh za koji Allah prijeti na Dunjaluku ili na Ahiretu kaznom, prijeti proklestvom, sržbom ili se Allahov poslanika, alihi salavcam, odriče od počinjaca. Jedan od primjera, Samo, jer nam nije to cilj večerašnjeg predavanja, kaže Allahov poslanik, alaihi salatu salam, doista od najvećih grijeha, a možda neki od nas prvi puta čuju ovaj hadis, doista od najvećih grijeha jeste da čovjek se oženi ženom, zadovolji svoju potrebu, zatim je pusti, ne davši joj vjenčani dar, mehr, otjeraj, a ne daju joj mehr. Kao što je poznato, jedan od propisa braka, islamskog braka, jeste da se ženi mora dati vjenčani dar. To je obaveza, to je vađiv, od vađiva braka, od obaveznih radnji prilikom sklapanja braka, da se ženi mora dati mer. Zatim, dalje kaže Allah, poslanika alihi salosom, da čovjek unajmi radnika i on mu završi posao, odradi, zatim ga otjera, ne dadne mu platu, ne isplati ga. I da čovjek iz igre i zabave ubije životinju. Da se igra, zabavlja i na kraju ubije životinju. Od najvećih grijeha, kaže, inne min a'zami el kebair. Doista od najvećih velikih grijeha. I mnogi drugi primjeri. Zatim propaštavajući grijesi. <clears throat> propaštavajući grijesi jesu grijesi koji u potpunosti čovjekova dobra djela ruši u potpunosti sve. Ili dobrim dijelom. I to je dakle cilj večerašnjeg predavanja, da ukažemo, uglavnom, da govorimo o njima, iako dakle i prethodno je i takako ozbiljno. Što se tiče upropoštavajućih grijeha, kaže Ibn Kajim Rahimahullahu tada, nema im broja. Nema im broja. Koliko je tih upropoštavajućih grijeha koji čovjeka upropoštavaju i njegova dobra djela dobro, dobro skidaju sa vage, njima nema broja. A tako su nam nepoznate. Pa zasigurno prvo oko čega se slažu svi islamski učinjaci. Ono što poništava sva čovjekova dobra djela. Ništa mu ne ostaje na, vagu, na, na tasu dobrih djela. Jeste širk. <clears throat> širk poništava čovjekova sva dobra djela. Čovjek bio vjernik, radio i radio i da počini širk, da smatra Allahu nekoga ravni ili Allahu nekoga slični u ibadetu. Da mu Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga još pridruži u ibadetu da nešto od ibadeta, a ibadet je sve ono što Allah voli, čim je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih. Dakle, sve to ili nešto od toga da čovjek uputi nekome drugom, da još nekoga drugog pridruži Allahu subhanahu wa ta'ala. A niko nije dostojan toga. Niko nije dostojan toga. Kao što nas niko ne stvara mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nas nije tako skladno stvorio, niko nas ne može tako skladno stvoriti, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nam ne može podarti blagodati koje uživamo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nas nije odlikovao na drugim stvorenjima do Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nas ne obskrbljuje, niko nam ne može dati na faku obskrbu do Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nam nije tako zemlju, kao što o tome govori Allah subhanahu wa ta'ala u početku sura Al-Baqara. Niko nam nije tako zemlju učinio pogodnom. Nebesa, ko nam može dignuti iznad nas nebesa? Ne vidimo nikakve stubove. Gledaj koliko hoćeš, nećeš naći nikakvog nesklada, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mulk. Diži, diži pogled, nekoliko puta, koliko ćeš, svaki put će se pogled vrati, klonu umora. Nećeš naći nikakva nesklada. Kao što niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nije u stanju da to učini, niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuje da se obožava. Onaj koji je u stanju ovo da čini, kako kaže Hafiz ibn Ketir rahimahullahu ta'ala, ta je jedini i dostajan da se obožava. Pa ukoliko čovjek nešto od ibadeta uputi nekome drugom, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala smatra da je neko drugi dostojan kao što danas imamo koliko hoćete takvi turbetima, umrlima, ovima ili onima, dobrima ili slično. Kogod bio da počini širk, Allah mu neće oprostiti širk. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima, i to je najbitnije pitanje, I prva naredba u Kur'an i Kerimu po redoslijedu sura, po redoslijedu ajeta jeste naredba na obožavanje samo Allaha, jednog jedinog. Prva zabrana spomenuta u Kur'anu jeste da se Allahu fela teđalu lillahi endada. Nemojte Allahu smatrati nikoga ravni. Dakle, širk, prva zabrana. Kao što se tevhid tako mnogo spominje u Kur'an i Kerimu, na svakoj stranici, nema stranice da se ne spominje, isto tako i širk se spominje. Kao što jedno potrebno, drugo je, je li potrebno da se kloni, jedno potrebno da se čini, a drugo da se toga klone. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima govori o širku. U suri An-Nisa spominje skoro dva ista ajeta. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dune zalika li men yasha. 48. i 116. ajet sura nisa Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se neko smatra sličnim ili ravnim. A oprostit ono što je manje od toga kome bude htio. Kome bude htio. Pa mnogi, da ih ne nazivam kako, Kaže, bitno je bitne ne činim širka, a može i pušit, može slušati muziku, može svašta raditi. Kaže, bitne ne činim širka, jer je Allah rekao, Allah će oprostiti sve što je mimo širka. Jeste, ali Allah je rekao kome bude htio. Allah je rekao, oprostit će kome bude htio. Čuli ste Amera radijallahu talan, kad kaže, da se sa nebesa poviče, o ljudi, svi ćete vi ući u džennet osim jednog. Mislio bi da sam ja ta jedan. Omer. Omer radijallahu talan, kada bi se sa nebesa povikalo, ljudi, svi ste vi ući u džennet osim jednog, mislio bi da sam ja. A toliko smo mi sigurni da će nam Allah oprostiti. <clears throat> dakle, širk. I kogod počini širk, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće oprostiti. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala i rekao, <clears throat> za poslanika i rekao poslaniku Muhammedu alaihi salatu sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Tebi onima prije tebe objavljeno. o Muhammede tebi i on ima prije tebe objavljeno kada bi ti učinio širk, sva tvoja dobra djela bi propala i ti bi bio stradalnik. Ti o Muhammede, nakon tebe, svi drugi. Ibrahim alihi salatu sam, otac Tevhida, ili često se naziva, i otac svih vjerovjesnika, svi vjerovjesnici nakon njega koji su došli, došli od njega. Preko Ismaila i preko Ishaka, dva njegova sina. Pa se zove Ebu Lembija, otac svih vjerovjesnika. On se bojao za sebe širka. On se bojao za sebe širka. Iako je svim vjerovjesima koji su došli svakako od njega, je li naređeno da njega slijede u tevhidu, obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. I on se bojao za sebe. Pa mi, dakle, u nasušnoj smo potrebi da se podučimo ovom pitanju što je god moguće više u detalju. I postoje knjige pisane na ovu temu, tri toma ima. Kod mene, dakle, širk. Od ranih vremena do dan danas. Vidovi oblici širka u mnogo čemu. Dakle, širk. Zatim, nevjerstvo. Kufr, da čovjek čini nevjerstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. A također i vidovi nevjerstva su toliko brojni. Toliko brojni. Mogu se ljudi busati u prsa i govoriti mi smo i mi smo muslimani. Pitanje, Allah jedini zna koliko je ko musliman. Jer je toliko prisutno nevjerstva među takvim muslimanima koji se zovu, toliko, dakle, dijela Jeste kod nas postoji ona, ili brošura, spominje se samo desetak dijela koja izvode iz vjere, jeli stvari koje izvodi iz vjere, tako je naslovljena ta brošura. <clears throat> I kažu to je osnova, to su osnovne stvari, iz njih se grane i mnoge druge. Jedan od hambelijskih učenjaka, El Behuti, u svom djelu Kešafol Kinao poglavlje od Oridatu spomnje 400 dijela koje izvode iz vjere. 400 dijela koje izvode iz vjere. Pa jedan od primjera tog nevjerstva koje je danas prisutno među muslimanima. Ismijavanje s vjerom. Ismijavanje s vjerom. Kako može biti sedbenik vjere koji se ismijava s njom? Omalovažava vjeru. Kako može da se pripisuje toj vjeri? Onaj koji se, da ne kažem kako to narod ili drugi kaže, koji se ismijava sa, sa svojom vjerom. Vama je dobro poznato <clears throat> slučaj koji se desio za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kada je bila bitka na Tebuku, od Medine Tebuk je daleko, nekih 700 km pa i više. Tada u to vrijeme nije bilo mnogo prevoznih srstava, odnosno konja, deva i čega već. Mnogi su išli pješke. Neki se smjenjivali, dvojica, trojica na devama, na konjima. Ostali su išli pješke. Zbog toga što su išli pješke, dugo se pješačilo, moralo se često i odmarati. Pa kada bi odmarali pojedini munafici, i pojedini koji su se približ, pri, pridružili njima, govorili bi iz igre i zabave, i šale, za hafize, oni koji su pamtili Kur'an i Kerim, od ashaba, Allahovog poslanika, alihi salacom, govorili bi, ne znamo da ima, pogledajte, šta su govorili, koje riječi, a šta danas naš narod govori. Govorili bi, ne znamo da ima većih izjelica, da neko može više pojesti od ovih naših hafizama kad se stavi sofra. Ne znamo da neko može više pojesti od njih. I ne znamo da ima većih kukavica u boju od njih. Ne znamo da ima većih kukavica u boju kad se rasplamsa bitka da ima neko većih kukavica od njih. Ove su riječi rekli. Danas mi se možda ne bismo ni osvrnuli na ove riječi. A jedan od ashaba skočio i kaže obavijestit ću Allahov poslanika o tome što govoriš. Sada idem da obavijestim poslanika. Međutim, prije nego li je došao do poslanika, alihi sallam, došla je objava. Objava došla od Allaha subhanahu wa ta'ala 65. i 66. ajet sura Taube. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ Ako bi ti njih upitao, zašto ste to radili? Zbog čega ste govorili te riječi? لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَلْعَبْ Odgovorili bi ti zasigurno. Mi smo se samo igrali i zabavljali. Šalu. Igrali, zabavljali. Pričali smo u šalu. <clears throat> innama kunna nahudu wa nal'ab. Pa reci, kul e wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijun. Reci, zar sa Allahom, Allahovim riječima, Allahovim poslanikom da se ismijavate, la ta'tediru kad kefartum bade imanikom. Nemojte se pravdati, postali ste nevjenci nakon što ste bili vjernici. Postali ste nevjenci nakon što ste bili vjernici. Ovo je Allahov sud. I Allah zna, je li tako? Mi ne možemo ovdje tako lahko suditi ljudima, ali kažemo da su ljudi u velikoj opasnosti. Allah je taj koji najbolje poznaje. Mi ne možemo jer mnogi ne čujemo. Mi dakle možemo tek tako lahko osuđivati. Trebamo popravljati stanje među nama. Ali dakle narod je u velikoj opasnosti. I zato ovim stvarima treba što je god moguće više govoriti da se ljudi upoznaju. Zatim preziranje nečega od vjere je nevjerstvo. Da prezire čovjek nešto od vjere, musliman, zar je moguće? Allah mu propisao vjeru kako bi lijepo, zadovoljno, smireno, sretno živio. On to prezire. Makar i činio, jel tako kažu učinjaci? Makar to i činio. Zato je na nama da drage duše sve prihvatimo što god dođe od Allaha i Allahovog poslanika alihi salicom, ali ako ne mogu činiti, molite Allaha da mi olakša, da mi otvori prsa pa da to činim. Ali da sam zadovoljan tim. Allah rekao, rekao Allahov poslanika alihi salicom, završeno. Je li tako? Stoji u suri Muhammed, devetom ajtu, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ Zbog toga što su oni prezirali ono što Allah objavlje, Allah je poništio njihova dobra djela. Zato što su oni prezirali ono što je Allah objavljivao. Od vjere. Allah je poništio njihova djela. Zatim od dijela koja poništavaju dobra djela, ne u potpunosti, već poništava to djelo u kome se nađe ovaj grih, rija, pretvaranje. Da čovjek u osnovi dijelo čini Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali s vremena na vrijeme u tom dijelu ili to dijelo uljepšava radi nekoga od stvorenja. Ne znam, čovjek klanja, namaz na kojim se uči naglas, zna da tu neko u safu stoji ugledan, koji će ga poslije potapšati po ramenu, možda nešto i doturiti, pa on uljepšava mekam radi njega u osnovi klanja namaz radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali s vremena na vrijeme uljepša namaz radi njega, oduži na ruku, oduži na seždi i slično. Ukoliko se čovjek ne bude borio i izborio za isprava nije sve do kraja, taj namaz je pokvaren. Ako ga otpočne radi Allaha, a na kraju privede radi nekoga drugog, taj namaz je, taj namaz je neispravan. Zatim od dijela koja poništavaju, od grijeha koji, koji poništavaju dobra dijela, <clears throat> jeste izdizanje svoga glasa iznad glasa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Izdizanje svoga glasa iznad vjerovjesnikovog sallallahu alihi wasalam glasa. Jeste Kur'anski ajati sure Huđurat, drugi ajati sure Huđurat. Ja juha ladina amnu, la tarfeu asvatakum felqa sauti nebi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad vjerovjesnikovog glasa. I nemojte ga dozivati kao što jedni druge dozivate. Da vaša dijela ne bi propala da vi to i ne osjetite. Da vaša dijela ne bi propala da vi to ne osjetite. Doslo, ashabi su ovaj ajed doslovno shvatili. Pa Sabit ibn Kajs poznat vam je. Njegov slučaj, kada je objavljen ovaj ajed, Sabit ibn Kajs povukao se u svoju sobu, u svoju kuću i plakao nad sobom i govorio, ja sam ostalnika vatri, djehennema, moja dobra djela su poništena. Što? Sabit ibn Qajs nije dobro čuo. A poznato je da onaj koji dobro ne čuje, kada razgovara, njegov glas je prodorni. Pa kada bi Sabit ibn Qajs razgovarao sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, njegov glas bi bio prodorni, bio bi iznad vjerovjesnikovog glasa. Pa kada je objavljen ovaj ajet, kaže, moja su dijela entahbeta amalku, entum la teškurun, da vaša dijela ne bi propala, vi to ne osjetite, kaže, moja dijela su propala, ja sam ustavnika vatre. Pa kada je čuo zato Allahov poslanika, alihi salatu sam, rekao je ashabu koji ga je obavijestio tim njegovim riječima, savjetovim, idi, vrati mu se i reci, ne, ti nisi od stavnika vatre, već ti od stavnika dženneta. <clears throat> Ovdje nakon, jeste, to je bio edeb, način obhođenja prema Allahom poslaniku alaihi salacom. Kada se razgovaralo s njim, trebalo, dakle, voditi se računa o svome govoru. Nakon njegove smrti, pod ovim kuranskim ajetom se misli na izdizanje hm, svoga stava, svoga mišljenja, iznad poslanikovog mišljenja. Na izdizanje svoga stava, svoga mišljenja, iznad poslanikovog mišljenja. Pa dakle, jeste, rekao Allah, rekao Allah poslanik, ali tradicija kod nas takva je tako. Sve je bilo dobro do ono Ali. Kad je rekao Ali, onda sve je En En ta amalukum. Zato kaže, jeli, Enes radijallahu ta'ala kaže, vi činite dijela koja u svojim očima smatrate, svojim očima vidite ih tanke kao dlak. A ta dijela su kod nas predstavljala upropaštavajući grije. Mi vrlo često možemo, e, da čujem šta kaže ovaj, pusti hadis po strani, šta hadis kaže, da čujem šta ovaj kaže i slično. Slično ovom, sljedeći, dakle, sljedeći greh, koji peti, koji upropaštava dobra djela, <clears throat> jeste uopće neslušanje šta je rekao Allah. Šta je rekao Allahu poslanik. Idenje, dakle, ispred Allaha i Allahu poslanika. Neslušanje Allahu je riječi Allahu, riječi Allahu poslanika, ali i sam već, dakle, govor od sebe. O propisima vjere. A brojni su danas takvi. Koji znaju govoriti i govoriti kada ih pitaš dokaz, valuta učenjaka i onih koji hoće da govore o vjeri je dokaz. Kitab i sunet. S tim trgujemo. Što god kažeš, hoću dokaz iz Kur'ana i sunet. Jel ti to bolje znaš od Allaha? Što treba u vjeri? Eto ali mun Allahe bidinik. Hoćete vi bidinikom, hoćete Allaha subhanahu wa ta'la podučavati vi vašoj vjeri? Allah zna kakva je vjera. Donesi za to dokaz iz Kur'ana i sunneta. Pa prvi ajat sura Hucurat. Ja iha ledina amenu la tuqaddimu bejne yaday illahi wa rasule. O nemojte ići ispred Allaha i Allahov poslanika. Odnosno, nemojte se odlučivati ni za što, dok zato ne upitate Allaha i Allahov poslanika. Dok zato ne konsultujete Allahov knjigu Kur'an i sunnet Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Ovo je pitanje u kojima je danas islam postao stranac oni koji se vraćaju, rekao Allah, rekao Allah u svojim, istinski i u svojim dijelima. Mnogi govore na jeziku. <clears throat> Kur'an sunnet, Kur'an sunnet, Kur'an sunnet. Kada analiziraš mu njegov dan, vidiš da malo šta ima od Kur'ana i sunneta u njegovom životu, u njegovoj praksi. Ali doista oni koji se pridržavaju za svaku svoju riječ koju kažu ima dokaz. Za svako dijelo koje čini ima dokaz. Rijetki su dan kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ha, islam je počeo kao stranac, kao tuđinac, kao usamljenik i vratit će se i biti kao stranac, usamljenik, tuđinac, blagoli se takvima koji tada budu muslimani. A ovo je jedno od pitanja. I zašto niko neće dostići ashabe? Niko. Ovo je pitanje. Zato što oni nisu za nimalo dvomili. Rekao Allah, rekao Allah, završeno. Nemam ja šta pričati. Allah najbolje zna kako njega obožavati, poslao je poslanika svoga da nam pojasni što god kaže Allah, kaže Allahov poslanika alaihi sallam, završeno. Davali su prednost Allahu i Allahovom poslaniku alaihi sallam nad svim i svačim. Nimalo se nisu dvomili. Ne znam da li sam ovdje spomnjao, to je jedan od prelijepih primjera, najljepših primjera o slijedjenju sunneta. Allahovog poslanika alihi salasom, davanju prednosti Allahu i Allahovog poslanika, uvažavanju, poštivanju Allahove riječi, riječi Allahovog poslanika alihi salasom. Abdullah ibn Ravaha jednog dana ide do mesčida Allahovog poslanika alihi salatu osam. <clears throat> ide do mesčida i čuje iz mesčida kako Allahov poslanika alihi salatu osam kaže sjedi. Kaže prisutnom u mesčidu. Hoće poslanika alihi salasom da govori, da vazi i kaže jednom od njih sjedi. I Abdullah ibn Ravaha koji je bio izvan mesjida, što smo mi rekli u haremu mesjida, sjeda. Sjeda. I poslanik Alehi Salsom govori, govori vazi kad je završio, Abdullah ibn Ravaha ustao i otišao do mesjida. Pazite, nije znao da li su te riječi sjedi upućene njemu, da li ga je poslanik Alehi Salsom to samo odnekle vidio, pa rekao njemu sjedi, ili nekome u mešćidu, nije znao ali se bojao da doista te riječi ne budu upućene njemu pa da zakasni sa izvršenjem. A mi dobro znamo da brojni kuranski ajti hadisu upućeni nama. I opet nas nema u tim ajtima i tim hadisima. E zato ih nikada nećemo dostići. Zato ih nikada nećemo dostići. Zato, dakle, ne smijemo ići ispred Allaha i Allahovog poslanika alihi salatu. Kada? Ha, uvažavanje Allahove riječi i riječi Allahovog poslanika alihi salatu. Kada čujem kada ljudi čuju, jeste rekao Allah, rekao Allah poslanik, ali mislim da je bolje ovo. Kada to poništava djela čovjeku, onda ne neslušanje šta je rekao Allah, šta je rekao Allah poslanik, onda još više poništava. Kad te uopšte ne interesuje šta je rekao Allah, šta je rekao Allah poslanik. A to dakle ovo i kako opasno pitanje. <clears throat> Zatim prkos Allahu, koje je šesto, prkos Allahu da čovjek izdaje sud o drugima, da se izdiže iznad Allaha, sud od ljudima ili nečemu drugom. Allah rekao ovako ili ne znamo što je Allah rekao, jeste ovako je. Pa vam je poznat primjer dvojice, jedan dobar, jedan bio loš čovjek, pio, opijao se do besvijesti. I ovaj kad god bi ga savjetovao, prolazio pred njega, savjetovao bi ga i govorio, popravi se, vrati se, ostavi to, dok mu na kraju jedan put nije rekao, Allah ti nikad neće oprostiti. Bićeš ustanika vatre. Pa je Allah objavio, to je dakle bilo u prethodnim narodima, Pa je Allah objavio rekavši, ko je taj ko se izdiže iznad mene? Ko je taj ko mi prkosi? Ko je taj koji govori da mu neće oprostiti? Ja sam njemu oprostio, a tvoja djela sam poništio. Ja sam njemu oprostio njegove griha, a tvoja sam djela, tvoja sam djela jeli, poništio. Zatim propuštanje i kindije namaza. Neklanjanje i kindije namaza u ikindijskom vremenu. Da čovjek bez razloga opravdanog ostavi ikindiju. <clears throat> Sjedi, prođe ga ikindijsko vrijeme, ne klanja ikindiju. Brojni hadisi govore o, o ikindiji namazu. I Allah najbolje zna, pod ikindijom se i misli na Kur'anski ajati sura al-Baqara, ili tako, hafidhu ala salavati wa salati al-ustava, kumu lillahi qanitin, čuvajte sve svoje namaze, posebno srednji namaz. Većina komentatora kažu srednji namaz jeste ikindija. I došli su brojni hadisi koji govore o zbiljnosti ikindije. <clears throat> Pa je došlo u hadisu ko propusti kindiju. dakle ne klanja kindiju. u tom danu poništavaju mu se sva djela. Propuštanje kindije. ne klanjanje ikindije je grijeh koji poništava sva dobra djela koja si učinio toga dana. A u drugom hadisu je došlo ko ostavi kindiju kao da je izgubio porodicu i metak. Ostavljanje ikindije jednako je gubljenju porodice i metka u potpuno. Šta mislite? Ne dao Allah subhanahu wa ta'ala. Sada, vratim se, vratite se kući i zateknite sve izgoreno. I žena, i djeca, i metak koji se iskupljao godinama i godinama. Svemu tome, a ravno je ostavljanje samo jedne ikindije. Svemu tome. Koliko je koji se nazivaju muslimanima ostavljaju i ikindija i ne samo ikindija, već svih ostalih namaza. Zatim, od grijeha jeste narušavanje Allahovih granica u tajnosti. Prelaženje preko Allahovih zabrana u tajnosti, kada ga niko od ljudi ne vidi. Poznat vam je hadis Thelbana radijallahu talan, u kojem kaže Allahov poslanika alaihi salatu sam zasigurno znam ljude iz svoga ummeta koji će doći na sudnji dan sa ogromnim dobrim dijelima, toliko velikim kao što su velika brda tihame, bijela brda tihame, ogromna brda. Čovjek će doći sa takvim dobrim dijelima. Zatim će Allah pretvoriti u prah i pepr. Ebenen thura. Prah koji će se razasuti. Pa se Seuban radi Allahu tamo prepao. Kaže, opiši nam ih Allahov poslanič. Ko su ljudi? Razotkri u potpunosti. Detaljno nam opiši te ljude. Kako ne bismo mi bili od njih. Kako ne bi neko od nas bio neznajući pa sutra došao i ogromna ta dobra dijela izgubio. Pa kaže poslanik alihi salatu sam, što se tiče njih, to su vaša braća. Izgledaju kao i vi, klanjaju noću kao što klanjate i vi, ali kada se osame, prelaze Allahove granice. Kada se osame, ruši Allahove granice. Nikada to ne bi učinili pred drugima. Ali kada se osame među četiri zida, ne vidi ih ljudsko oko, ne stide se Allaha subhanahu wa ta'la, onda čini te grije i poznato je i prošireno je i je li zna se za takva djela da ih pojedinci čini. Prelijepe riječi i zavređuju da se nakon ajeta hadisa spomenu od <clears throat> Hatima el-Asamma dijelom dakle spominju govore dotiču dakle ovu tematiku koji je rekao saznao sam da moju nafaku ne može niko pojesti do ja pa sam time smirio svoju dušu ono što mi Allah propisao, propisao je meni, da ja to pojedim. To neće niko drugi pojesti. Pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja djela neće niko drugi rati do ja. Pa sam požurio da činim ja ta djela svoja. Neće niko drugi za mene klanjati, za mene post. Pa sam požurio da ja činim ta djela. Saznao sam da će mi smrt iznenada doći. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Svakom od nas bit će to iznenada. Svakom od nas. Oma tedri nefsun, mada teksi vogada, oma tedri nefsun, bi eji ardin temut, zadnja je cura lukman. Nijedna duša, nijedan čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i gdje će sutra umriti. Niko od nas ne zna. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Što je god moguće, više dobrih dijela imam pri sebi. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Zato ga se istidi. Saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Zato se dobro čuvajmo da činimo, dakle, loša dijela, a da nas Allah gleda. Allah nije zadovoljan da nas vidi u tom dijelu, a mi doista, dakle, i činimo ta dijela. Kao što je poznato, jednog od također naših prethodnika upitao je čovjek kako da se, čime da se pomognem obaranja pogleda, da ne gledam u žensko, da ne gledam u zabranjeno, čime da se pomognem šta će mi olakšati, pomoći da ne gledam u zabranjeno? Pa kaže, svjesnost da te Allah gleda prije nego li pogledaš. Da budeš svjestan da te Allah gleda prije nego li pogledaš u zabranjeno. Hoćeš, ne znam, na retrovizor, ponovno da vidiš. Proletila, ti pronje, pre, pored nje ima retrovizor, da vidiš. Svjesnost da te Allah gleda prije nego li pogledaš u retrovizor. To će ti olakšati da se toga kloniš da ne gledaš u retrovizor. I slično. Dakle, narušavanje Allahovih granica u tajnosti je dijelo <clears throat> grijeh koji poništava, čuli ste, koliko dobra djela. Zatim, držanje pasa bez potrebe. Držanje, bespotre, bespotrebno držanje pasa poništava dobra djela. Došlo je u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam ko bude držao psa, osim psa, za čuvanje i metka i za lov, svaki dan mu se od dobrih dijela umanjuje koliko je brdo uhud. Svaki dan mu se od dobrih dijela umanjuje koliko je brdo uhud. Ko bespotrebno bude držao psa. Opravdan razlog za držanje pasa je čuvanje imetka, lov i ono što dakle ima sličnu funkciju, sličnu svrhu. Ko bez tih razloga bude držao pse, svaki dan mu se umanjuje od dobrih dijela koliko je brzo uhud. 8 km, km 48 Zatim pitanje gatara sihirbaza. Pitanje da čovjek ode, ne da Allah subhanahu ta'la i da ga nešto upita. Došlo je u hadisu, ko ode gataru, vraćaru, sihirbazu pa ga pita za nešto, 40 jutara mu se ne prima namaz. Nema ništa od svoga namaza 40 jutara. Dakle, od 200 namaza nema ništa. Nema nikakve koriste. Mora klanjati, ako ne bude klanjao, još teže je. Ali i kad klanja, ništa, dakle, nema, nikakve koriste tog namaza. Opasnije od toga, sljedeće, jel, 11. da ode, pita i povjeruje. Da to prihvati, zdravo zagotovo, da povjeruje sihrbazu gataru. Jer je rekao Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, ha, nije od nas onaj koji gata i kome se gata nije od nas onaj koji pravi sihr i za koga se pravi sihr. Zatim kaže ko ode sihirbazu, gataru, vračaru i povjeruje ono što mu on kaže faqad kafara bima unzila ala Muhammed. Ta je zanegirao u ono, zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu. Ta je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. <clears throat> I najbolje je hadis ostaviti ovako. Ne komentarisati. Šta se to misli ovde pod nevjerstvom? je li nevjerstvo koje ga izvodi iz vjere, je li zanegirao vjeru koja je objavljena Muhammedu ili nešto, nešto, nešto drugo. Zatim konzumiranje alkohola, grijeh koji poništava dobra djela. Dobro, dobro poništava dobra djela. I može biti razlog pogubne završnice na Dunjalku i na Ahiretu. Došlo je u hadisu, također Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik alihi salatu veselam rekao, ko bude pio alkohol, Ako pije alkohol, Allah mu ne prima namaz 40 dana. Ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Zatim ako bude ponovo pio alkohol, Allah mu neće primiti namaz 40 dana. Dakle, nema vrijednosti. Ako se pokaje, Allah mu primi pokajanje. Zatim ko se ponovo vrati alkoholu, Allah mu ne prima namaz 40 dana. Pokaje se, Allah mu primi pokajanje. Četvrti puta, pije alkohol, Allah ne prima namaz, hoće da se pokaje, Allah mu ne prima pokajanje. Četvrti puta Allah ne prima pokajanje. I na će ga, kako stoji u hadisu, u džehennemu, u vatri, iz rijeke od gnoja. Time će ga pojiti. Dakle, konzumiranje alkohola, pijenje alkohola, biva razlogom da se čovjek u 40 dana, 40 jutara, dakle, ne prima, ne prima namaz. Zatim, narušavanje ljudskih prava činjenje nepravde ljudima, činjenje nasilja ljudima, džabati što imaš dobrih dijela, ogromnih dobrih dijela, džabati. Imaš namaz, imaš post, imaš zekat, podijeli sav svoj metak, budeš li uzdemiravao ljude, činio im nepravdu, nasilje, ništa ti to ne koristi. Ništa. Allah subhanahu wa ta'la je sebi zabranio nepravdu. Inni haram tu zulma ala nafsi. وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا doista sam ja kaže u hadisu kuci Allah dželle vale doista sam ja sam sebi zabranio nepravdu i zabranjujem vama nemojte činiti jedni drugima zato nemojte činiti jedni drugima nepravdu nasilje a došlo je u poznatom hadisu Ebu Hureri kod muslima etedrune menil muflis znate li ko je bankrot ko je propalica, ko je gubitnik. Pa kažu gubitnik, propalica, stradalnik, onaj koji propalica koji nema niti novaca, niti ima imetka da ga proda pa da dođe do novaca. Kaže, nije taj. Nije taj stradalnik, propalica, gubitnik, bankrot u mome umetu. Istinski bankrot, propalica, gubitnik u mome umetu je onaj koji dođe na sudnji dan s namazom primljenim. S postom, primljenim postom, sa zekatom. Međutim, ogovorio ovoga, potvorio ovoga, ovo me ukaljao čast, ovo me prosuo krv, ovoga ubio, ovoga, ovoga, ovoga, nije tražio halala ni zašto od toga, na Dunjaluku, dok se mogao iskupiti. Ha. Pa će se onda, dakle, davati, izmirivati, kada nastupi sudji dan, nastupa dan potpune pravde. Nisi se zato iskupio na Dunjaluku, sad ćeš se, dakle, iskupljivati. Nema više dinara i dirhema, imaju dobra djela. Pa će se davati od njegovog namaza. Davat će se od njegovog namaza. Pa kada se potroši namaz, potroši se namaz. Vrijednost namaza. Da će se od njegovog posta. Pa kada se potroši post, da će se od njegovog zekata. Potrošit će se sve, neće izmiriti nepravdu nasilja. Činiti ljudima nepravdu nasilja opasan grije. Opasan grije. Kao što su rekli naši prethodnici, postavili pravilo – Je telefon kod vas ili kod mene? Kod koga je? Tamo su. Nije ovo. Dakle, naši prethodnici su spomenuli pravilo u kojem kažu znajte, budite svjesni da su Allahova prava izgrađena na samilosti. Allahova prava su izgrađena na samilosti dok su ljudska prava izgrađena na grubosti. Ako ogriješiš se od Allaha, očekivat, očekivat ako se pokaješ da ti Allah oprosti. Ako se iskreno pokaješ Allahu subhanahu wa ta'ala da ti Allah to i oprosti. Međutim, ko ti garantuje ako se ogriješiš od čovjeka, učini smo nepravdu nasilja da će ti oprostiti. Koliko je koji ima neće biti oprošteni. ljudi neće da oprošte, Znam koliko će to biti vrijedno sutra na sudnjem danu i neće dati halal. Zato, dakle, dobro se čuvamo na nepravde. U drugom hadisu je došlo da će doći čovjek na sudnji dan i kada ugleda svoja dobra djela, kaže, halas, gotovo, uspio sam, spasio sam se, džanet to se već vidi. Međutim, kaže se u hadisu, neće prestati dolaziti ljudi i govoriti, gospodaru moj učinio mi nepravdu. Gospodaru moj učinio mi nepravdu. Gospodaru moj učinio mi nepravdu. Neće prestati dolaziti ljudi sve dok ta njegova dobra djela u koja se toliko nadao i uzdao, sve ne potroši. Zatim kaže u trećem hadisu Allahu poslanika alejhi salatun Allah se smilovao čovjeku koji požuri svome bratu na dunjaluku pa traži halala za svoju nepravdu koju učini. Na dunjaluku dok još postoje dinari i dirhemi veli ako treba dinarima i dirhemima se iskupiti skupi se za nepravdu nasilje. Prije nego li dođe dan kada neće biti dinara dinara i dirhema. Zato dakle opasno je činiti ljudima nepravdu, nasilje, loše se obhoditi. Nećete <clears throat> naći kur'anski ajet da se u njemu spominje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, a da obavezno u tim ajetima nema i naredbe na činjenje dobročinstva roditeljima ili rodbini ili siročadima ili siromasima. Oh, oh, oh,